Вона вийшла за сина директора. І тепер кусаються, щіпаються, б'ються, живуть у маленькій квартирці в старому будинку з дерев'яними сходами, в прихожій ганчірки, мотузки, по п'ять чи шість вмикачів у кухні і біля туалету. Йдеш на кухню, вмикай свою лампочку, хоч там є горить чотири. Брудне дитя. Запитала, чого так? Батько генерал давно розлучився з матір'ю. В чоловіка невдачі, не витягнув, не піднявся нагору, бігав по конторах, хитрував і захирів. Ревнує її люто, а вона вона має приятелів. Чоловік знає про це, б'є її, але не кидає. Ірина здивувалася, що так довго думає про Нелю. Чому? Тому. Ось би хто не строїв драми. Ось би хто сприйняв усе просто легко. Злякалася цієї нової думки і втекла в читання листів. Читаючи наївні і смішні листи, сповнені самовихвалянь, гірких образ, недомовок. Вона мов би, боронилася ними від когось і тим заспокоювала себе. Але до кінця заспокоїти не могла, і тоді раптом пішла на правці, спробувала подивитися в очі небезпеці. Ну, чого вона телесується? Адже любить Василя, любить, і нічого їй боятися. Коли б довелося постраждати за нього може навіть піти на смерть. Хіба задумалася б, пішла б. Їй аж жарко стало. Така сила певності піднялася в ній. Він віддав їй усю силу свого серця. І вона теж. Коли б він захворів, чи треба було віддати для нього кров? І враз зів'яла це не рятувало, і вона нічого не могла пояснити. За Сергія вона на смерть не пішла б. Так чому ж тоді, чому не може раз і назавжди відігнати від себе всі думки? Що ж воно таке? Що робиться з нею? Повернувся Тищенко. Коли він подзвонив, вона швиденько згорнула листи і сховала їх до свого жіночого відділення у шафі, хоч раніше цього ніколи не робила. Чоловік не ревнував її до минулого, до тих листів. Він війшов, і їй стало світліше на душі, немов би легше, затишніше. Від нього і справді завжди віяло затишком, певністю хоч у цій своїй певності і переконаності часто сягав надто далеко. Такі перспективи відкриваються, будується ціла енергосистема, говорив і аж виростав. Йому ставала малою кімната, малою квартира. Іноді навіть сусіди стукали в стінку. Аудиторія одна людина, але вона для нього заміняла тисячу. І вона це розуміла і цінувала, а глибоко в душі пишалася, що отакий чоловік. Вона вислуховувала його проекти, плани, іноді намагалася обережно заперечити. Ось ти з нальоту, ансамбль, а там же зносити доведеться. І знаєш що? Не знаєш, а я знаю. Він спалахував а тоді заспокоювався і починав думати наново. Він дивувався отака фантазерка і отака реальність. І цінував у ній це. А часом сердився ще дужче і казав їй, що вона має його за нездару, що сама нічого не тямить. Вона тільки усміхалась. Вона знала, що чоловік у неї одержимий. Критика на його адресу.